Pantaien aintzinean pasatzen den denbora eskuntza erronka nagusien erdi-erdian kokatzen da. Elkarbizitza, eskola giroa, familia, harremanak eta bar luze bat baldintzatzen ditu. Urreinako San Francisco Xavier ikastetxeak, iaz, amarregun pantaiarik gabe desafioa proposatu zuen eta emaitza bikaini izan zuen. Eneko sogasugia urruñeko San Francisco Xavier ikastetxeko irakaslea. Bai, arrakasta izan zuen, e, eh, nebazu eskola mailan, eh, aurrek um, uh, parte hartu zuten ederki eta burasoak ere uh, um, uh, uh, uh pozik agertu ziren olako ekintza egitea aurrekin eta erakaslekin batera. Hmm. Eta bakoitz, aur bakoitzak behar zituen, uh, bost puntu irabazteko egunero, um, mu, zera, maila bat ezagik ginoen amak e, e, eskatu genien aurrean uh, elgarrekin lortuko genituen amak mila puntu, eta azkina amak mila lortu ginoen, zuen, eta horrek erakusten zuen parte hartze eh, handia izan zela. Urruñako esperientzaren ondotik, amarren ugunez, pantaiak utzi desafioa amazortzi herrietara zabaltzea proposatu dute. Guztira, hogeita amaika egitura ezberdinek parte hartuko dute. Ekimena maiatzaren amabostetik hogeita laura zabalduko da, eta lau mila eta aur edo gazte parte hartuko dute. Bai hori da, ikastetxek, diadanik eh, beren desafioa egiten dute eh, beren errian, eta eta uh, tokika ere, erriko etxeak ere engaiatu dira uh, desafio hortan uh, gauzak elgarrekin antolatzeko. Baina urgunago joan gira oraino, aurten berrikuntza bat izan da uh, aurzaindegi batzuek ere parte hartzen dutela eta ere uh, joan gira ikusterat eh, gune natural edo historikoak edo museoak edo uh, eh, aixi parkeak ikusteko ean zerbait egiteko presiren eta beraz amare gun horietan desafioa eginen duten aurrentzat izanen dira uh, presio uh, apaltzeak. Ordoan uh, eh, desafiako amar egun irauten du, amar egun eh, nahitara eh, hautatua da, amar egun behar baitira zerbait efetu bat izaiteko, eta uh, amar egunez uh, aurrek, aurrek galdezen zaie, baita ere erakasleek, ere erakasleek parte hartzen baitute ere, uh, eskatua zaie, aixi pantailak uh, baztertzea. Horrek uh, nahi du, telebista, DVD, edo bideo jokoak, edo YouTube edo tabletak horiek denak baztertzea albezain bat hamar egunez. Eta horren uh, um, uh, truke uh, antolatzen ditugu el, aurrekin, elduekin eta elkarteekin eta herrikoetxeekin uh, jarduerak uh, uh, topaketa eta deskubritze uh, jarduerak. Hori da lehen gauza eta bigarren gauza bakoitzak eh, puntuak irabazten alditu. Egunean bost, sei edo zazpi, depen, du eskola eguna den edo ez. Eta ora, eh, egunean bost aldiz puntu bat irabazten alda pantailarik pasatzen bada momentu. Parte hartuko duten herrien artean Euskal Herriko, Biarnoko, Bendeako eta Paris inguruko herriak daude. Euskal Herretik endaia, azparne, souta, urruña edota miarritzeko ikastetxeak besteak beste.